Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Աստղաշենը շուտով նոր ջրագից կունենա։ Պաշտպանության բանակն ամփոփել է 2018 թվականի բանակային ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի արդյունքները։ Զինվոր հասարակական գազམ་ակերպության համակարգող խորհուրդն այցելել է Պաշտպանության բանակի զորամասեր։ Ավարտվել է ուսանողական միջազգային ամառային ճամբարը։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունն ամփոփել է անցած շաբաթվա օպերատիվ վիճակը։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը երեկ ընդունել է SPF-A ֆրանսիական բարեգործական կազմակերպության Հայաստանի մասնաճյուղի տնօրեն Հաբետնակ Հակոբյանին եւ շինարարական ծրագրերի պատասխանատու Հովանես Ասոյանին։ Պետնախարարը բարձր է գնահատել հիմնադրամի կողմից Արցախում բարեգործական տարբեր ծրագրերի իրագործումը, հատկապես գյուղական համայնքները խմելու ջրով ապահովելը։ Գրիգորի Մարտիրոսյանի խոսքով խմելու ջրի խնդրի լուծումը Արցախի կառավարության օրակարգային հարցերից է, եւ շատ ուրախ են, որ բացի պետական միջոցներից բարեգործական կազմակերպությունները եւս իրենց գործուն աջակցությունն են բերում այդ հարցում։ Հիմնադրամի Հայաստանի մասնաճյուղի տնօրեն Հաբետնակ Հակոբյանը շնորհակալություն հայտնելով ջերմընդունելության համար Գրիգորի Մարտիրոսյանին ներկայացրել է սոցիալական, կրթական եւ այլ ուղղություններով իրականացված աշխատանքները, նշելով, որ դրանք շարունակական են լինելու։ Նա մասնավորապես նշել է, որ ներկայումս ընթացքի մեջ են Ասկերանի շրջանի Աստղաշեն համայնքի ջրագծի կառուցման աշխատանքները, որը նախատեսվում է շահագործման հանձնել ընթացիկ տարվա սեպտեմբերին։ Հանդիպման ընթացքում զրուցակիցները քննարկել են նաև հիմնադրամի կողմից առաջնագիծը շուրջօրյա ջրով ապահովելուն ուղղված ծրագրերին եւ կառավարության հետ համագործակցությանը վերաբերող այլ հարցեր։ Արցախի պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նասականյանի ղեկավարությամբ անցկացվել է պաշտպանության բանակի ռազմական խորհրդի նիստ, նվիրված 2018 թվականի բանակային ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի արդյունքների ամփոփմանը։ Բանակի հրամանատարը հանդես է եկել հաշվետու ժամանակահատվածին վերաբերող համապարփակ ելույթով, ըստ առանձին ուղությունների անդրադարձ կատարելով այն բոլոր դրական զարգացումների եւ անցանկալի երևույթների վրա, որոնք տեղ են գտել բանակային ընթացիկ ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի շրջանակներում։ Ընդհանուր առմամբ, ինչպես նշել է Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը, անցած ուսումնական փուլի ընթացքում կյանքի են կոչվել այն բոլոր պլանային միջոցառումները, որոնք նախանշված են եղել պատրաստության պլանով, եւ որակական աճի արձանագրվել զորքերի կենսագործունեության գրեթե բոլոր ուղություններով։ Նշված ժամանակահատվածում դրական տեղաշարժեր են արձանագրվել մարտական ու զորահավաքային պատրաստականության, կարգապահության եւ բարոյահոգեբանական ապահովման, թիկունքի եւ առհասարակ այն բոլոր բնակավարներում, որոնք ձևավորում են պաշտպանության բանակի կենսագործունեության առանցքն ու հնարավորություն ստեղծում ռազմապաշտպանական համալիր գործընթացները բնականոն հունով կազմակերպելու համար։ Հաշվետու ժամանակահատվածում տարբեր ուղություներում տեղ են գտել նաև որոշ բացթողումներ, որոնք սակայն որակական ազդեցություն չունեն պաշտպանության բանակի մարտունակության վրա։ Ռազմական խորհրդի ավարտին գեներալ-լեյտենանտ Լևոն Նացականյանը ներկաներին խնդիրները առաջադրել համաբանակային նշանակության առաջիկա անելիքների եւ ընթացիկ ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի վերաբերյալ։ Հերթական անգամ Պաշտպանության բանակի զորամասեր են այցելել զինվոր հասարակական գազམ་ակերպության համակարգող խորհրդի անդամները։ Մարգարիտա Խաչատրյանի գլխավորած պատվիրակությունը շրջել է զորամասերում եւ զինծառայողներին ուրախացրել նվերներով, համերգային ծրագրով, ջերմ ու անկեղծ բարեմաղթանքներով։ Զինծառայողներին հավելյալ վստահություն հաղորդելու համար համակարգող խորհրդի նախագահի կողմից շնորհակալագրերով, պատվոգրերով ու մեդալներով են խրախուսվել ուսումնական տարվա ընթացքում լավագույն արդյունքներ էր ցուցաբերած եւ մարտական հերթապահության ընթացքում դրականորեն աչքի ընկած զինծառայողները։ Արցախի արտգործնախարարությունում կայացած խորհրդակցությունների շրջանակներում կենտրոնական ապարատի ղեկավար Կազմը եւ արտերկրում Արցախի մշտական ներկայացուցիչները հանդիպել են Արցախի պաշտպանության նախարար Լևոն Մծականյանի հետ։ Նա շնորհավորել է ներկաներին նախարարության հիմնադրման 25-ամյակի կապակցությամբ մաղթելով հաջողություններ ու նոր ձեռքբերումներ դիվանագիտական ճակատում իրականացվող պատասխանատու առաքելության մեջ։ Հանդիպման ընթացքում Պաշտպանության նախարարը ներկայացրել է հակամարտության գոտում օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը, ինչպես նաև հանրապետության պաշտպանական համակարգի ամրապնման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները։ Մտքեր են փոխանակվել միջգերատեսչական համագործակցության հետագա զարգացմանը վերաբերող հարցերի շուրջ։ Երկուստեք ընդգծվել է համատեղ ջանքերի կարևորությունը հանրապետության անվտանգային խնդիրների լուծման եւ հակամարտության գոտում տիրող իրավիճակի մասին, միջազգային լսարանին եւ համապատասխան միջազգային կառույցներին ճշգրիտ տեղեկատվություն հասցնելու գործում։ Հանդիպման վերջում Լևոն Նացականյանը պատասխանել է Պաշտպանության բնագավառին առնչվող ներկաների բազմաթիվ հարցերին։ Հայաստանի եւ Արցախի միջև իսկապես անհրաժեշտ է ռազմաքաղաքական համագործակցության մասին պայմանագիր։ Այս մասին ասել է Արցախի ազգային ժողովի ժողովրդավարություն խմբակցության ղեկավար Վարդգես Բաղարյանը։ Պատգամավորը նշել է, որ Ադրբեջանի ռազմական հռետորաբանությունը գնալով սրվում է։ Նրանք շարունակում են հողորտալ, ուստի օր առաջ պետք է մշակվի ու ստորագրվի ռազմաքաղաքական համագործակցության մասին պայմանագիր։ Հայաստանի եւ Արցախի միջև տարբեր մակարդակներում կան գործող համաձայնագրեր, ազգային ժողովի կառավարության միջև կան փաստաթղթեր, բայց մենք խոսում ենք այլ համաձայնագրի, այլ մակարդակի մի փաստաթղթի անհրաժեշտության մասին։ Երկու պետությունները պետք է իմանան իրենց անելիքները ոչ միայն խոսքով, այլև փաստաթղթով, օրինական ձևով։ Հայաստանը բազմիցս կրկնել է եւ հիմա էլ ասում է, որ եթե Ադրբեջանը ոտնձգություն կատարի, Հայաստանը ապահովելու է Արցախի անվտանգությունը, բայց դա պետք է ամրագրվի փաստաթղթով, ասել է պատգամավորը։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը շարունակում է ուշադրության կենտրոնում պահել հավաքների ազատության սահմանադրական իրավունքի ապահովման հետ կապված հարցերը, կարևորելով ինչպես պատշաճ օրենսդրության ընդունումը, այնպես էլ իրավակիր իրար պատշաճ պրակտիկայի ձևավորումը։ Վերլուծելով արդեն իսկ արկա փորձը, մարդու իրավունքների պաշտպանը ներկայացրել է մի շարք նկատառումներ՝ ուղղված հավաքների ազատության ոլորտում իրավակիրար պատշաճ պրակտիկայի ձևավորմանը։ Կայացել է Արցախի պետական համասարան 2018 ամառային միջազգային ճամբարի փակման հանդիսավոր արարողությունը, որին ներկա էին ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, Մայրբուհի ղեկավարությունը, ճամբարականներ։ Այն կազմակերպվել էր հուլիսի 6-ից 21-ը Ասկերանի շրջանի Պատարա գյուղի մերձակա տարածքում։ Արցախի պետական համասարանն առաջին անգամ հանդես է եկել նման նախաձեռնությամբ։ Ճամբարը կազմակերպվել է 3 փուլով՝ հուլիսի 6-ից 10-ը, 11-ից 15-ը եւ 16-ից 21-ը վրանային պայմաններում, որը կրկնապատկել է ուսանողների բնության հետ ներդաշնակ լինելու զգացողությունը։ Ճամբարի մասնակիցներն ակտիվորեն կազմակերպել են մշակութային եւ սպորտային միջոցառումներ։ Արցախյան մշակութային կյանքում նշանակալի իրադարձություն էր օրերս աշխարհահռչակ օպերային երգչուհի Հասմիկ Պապյանի այցը, որը մեր երաժշտասեր հասարակայնությունը դեռ երկար կհիշի։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Շուշիի կերպարվեստի թանգարանում տեղի ունեցած Հասմիկ Պապյանի մենահամերգը մի տանիքի տակ էր միավորել դասական երաժշտարվեստի շատ երկրպագուների։ Հանդիսատեսը ոչ թե պարզապես լսում, այլ կլանում էր երգչուհու կատարումները։ Համերգին մենք հանդիպեցինք ոչ միայն տեղացիների, այլև հատուկ համերգն ունկնդրելու համար Արցախ ժամանած մարդկանց։ Զարմանալի չէ, որ Հասմիկ Պապյանը համացանցում բազմաթիվ հետևորդներ ունի, բայց առավել հաճելի է գիտակցել, որ նրանք աշխարհահռչակ երգչուհու արվեստի զորությամբ նաև Արցախն են բացահայտում։ Զրուցակիցներս Կոստանդնուպոլսից ու Վիեննայից էին։ Շատ ուրախ եմ, որ հոս եմ, հասմինգը մտի գրի, ասմոտ նոլորդը շնչել շատ հաջելի է ինձ համար, հա։ պոլիսեն է գաչմա համար, որ հոս մասնակցիմ, ես պոլիսեն է գացու եմ կը։ Ես ով վիենային է գացու եմ, հասմի պատյանին լսելու համար։ Այո, Հասմիկ Պապյանին համար կեկանք Ղարաբաղ ալտեսանք, շատ ուրախ ենք, շատ գեղեցիկ է, շատ մաքուր է, շատ կանոնավոր է, շատ ավնեցանք։ Փածարիկ մեկն է ինքը, հա, անոր համար խոսալ եկանք, թե ծեր Ղարաբաղը տեսնալու, մեր Ղարաբաղը տեսնալու թե Հասմիկի Իմ մեկ այլ զրուցակիցը հա, Անահիտ Հովսեփյանն է Երևանից, Հասմիկ Պապյանի արվեստի վաղեմի երկրպագուն։ Ընդհանրապես ինձ համար շատ հուզիչ է Հասմիկ Պապյանի յուրաքանչյուր ելույթ եւ այսօր առաջին անգամ Շուշի ես սրահում ես էլ առիթն ունեցա վայելելու իր ուրիշ տեսակ կատարումը, որովհետեւ ես շատ լսել եմ իրեն, թե օպերային ներկայացումներում եմ տեսել, թե համերգներ եմ լսել եւ այսօր տեսա, որ իր հուզումը չեմ կարող ասել առավել շատ էր բազմապատիկ էր, բայց իր հուզումն ուրիշ տեսակ էր եւ իր սիրտը նաև Շուշիի եւ Արցախի հետ էր եւ կարծեմ Հասմիկին պիտի ողջևորեր նաև այն հանգամանքը, որ իր ունկնդիրը շատ երիտասարդ է Շուշիում, ինչը որ շատ ողջունելի է եւ շատ աչքարու միանգամից։ Կարծում եմ, որ այսպիսի երկչուհու, շքեղ երկչուհու ունկնդրելով շատերը միգուցե նաև Հասմիկ Պապյանի ճանապարհը ընտրեն, իրենց համար կերպար եւ օրինակ դառնա։ Ինչպես ինձ համար Հասմիկ Պապյանը օրինակ է այն օրվանից ի վեր, ինչ լսել եմ առաջին անգամ 80-ականների վերջին Հայաստանի ազգային օպերային թատրոնում եւ այդ օրվանից Հասմիկ Պապյանը իմ օրինակն է նաեւ մարդկային երբարի։ Այո, ամեն ինչով։ Համերգից մարդիկ հերացան սրտերում տանելով մի մասնիկ կատարելության աստիճանի բարձր արվեստից։ Հերացան սпасելու խոստացված հաջորդ հանդիպմանը անզուգական երկչուհու հետ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախում ստեղծվել է նոր հասարակական գազམ་ակերպություն։ Այն զբաղվելու է մարզիկներին հուսող խնդիրներով։ Գազམ་ակերպության հիմնադիր ժողովին ներկա էր նաև հանրապետության նախագահը։ Գրքին լսենք Յուլիա Վանյանին։ Արցախում հասունացել է մարզիկների խնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպություն ունենալու խնդիրը ներկայացնելով կառույցի հիմնադրման անհրաժեշտությունն ասաց Կրթության, Գիտության եւ Սպորտի նախարարության աշխատակազմի սպորտի վարչության պետ Աշոտ Դանիելյանը։ Տարին մի քանի անգամ մենք առիթ ենք ունենում հպարտանալու մեր մարզիկներով, ովքեր թեկուզ հանդես են գալիս Հայաստանի հավաքականի կազմում ու նրա դրոշի տակ, բայց եւ այնպես աշխարհին պատմում են Արցախի մասին։ Այդուհանդերձ սպորտի ոլորտն ունի մի շարք չլուծված խնդիրներ։ Եվևս թույլ է մեր նյութական բազան։ Այն չի համապատասխանում միջազգային ստանդարտների։ Բնակչության ու երեխաներին չէ երիկում խաղահարապարակներ ու մարզադաշտեր։ Ակտիվ սպորտը թողնելուց հետո մարզիկների մի մասը չի կարողանում ինտեգրվել հասարակությանը։ Նրանց հարուստ փորձը ինչպես հարկն է չի օգտագործում, չի փոխանցում ատաղ սերնդին։ Նրանք կարիք ունեն ավելի ուշադրության։ Լինում են դեպքեր, երբ ֆինանսների սողության պատճառով հնարավոր չի լինում մարզիկներին ուղարկել մրցումների։ Գեցերան մարզիկների մի մասը գտնվում է սոցիալ տնտեսական եւ կենցաղային անհեթար վիճակում։ Կան մարզիկներ, որոնք կենգոր են, մարզով են ապրում։ Կարիք ունեն բնակ տարածքի, համապատասխան ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով չեն կարողանում օգնության ձեռք մեկնել զոհված, անել կորած, հաշմանդամ դարձած մեր ընկերների ընտանիքների։ Արցախի մարզիկների միությունը Աշոտ Դանիելյանի խոսքով ձեռնամուխ է լինելու հենց այս խնդիրների լուծմանը ձգտելով ներգրավել նաև բարեգործական միջոցներ։ Միության ստեղծման նպատակներն են սպորտի ոլորտում բարեգործական գործունեություն իրականացնելը, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացմամբ զբաղվող քաղաքացիների եւ գազམ་ակերպություններին օժանդակելը, մարզիկների, մարզիչների եւ մրցավարների իրավունքների պաշտպանությունը, գազམ་ակերպության գործունեության մեջ առանձնահատուկ տեղ է հատկացվելու բարեգործական ծրագրերի, վեցերան մարզիկների սոցիալական պաշտպանության, առողջ ապրելակերպի եւ օլիմպիական իդեալների քարոշչությանը Միջոցառմանը ելույթներով հանդես եկան ներկա եւ նախկին մարզիկներ ու մարզիչներ, ովքեր կարևորեցին նման կառույցի անհրաժեշտությունը։ Մարզիչ Դավիթ Գրիգորյանի խոսքով Ստեղծում եմ իմ արմին, որտեղ քննարկվելու են բոլոր այն հարցերը ու խնդիրները, որոնց հետ երևի գրեթե ամեն օր առաջվում են։ Եվ ստեղծում է ոչ թե մեկի թելադրանքով, տարիներից դրծված այլհետ սպորտի վարչության անմիջապես վերահսկողության ներքո։ Ուզում եմ հավատալ, որ այսօր ստիպված չենք լինի ազնապես կամ որպես մարմին լուծումներ գտնել ցակած հարցերի համար։ Ողջունի խոսքով հանդես եկավ կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը։ Արցախի մարզիկները մեր երկրի յուրատեսակ դեսպաններն են, ու նրանց խնդիրները պետք է ուշադրության կենտրոնում պահել, նշեց նա։ Նորաստեղծ միությունը վստահում է շուրջ խմբի ոչ միայն մեր մարզիկներին ու մարզիչներին, այլև բոլոր նրանց, ովքեր քաջ գիտակցում են ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի մասսայականացման եւ զարգացման կարևորությունը եւ պատրաստական են իրենց մասնակցությունը բերելու այդ նպատակի իրականացմանը։ Յուլիա Վանյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ հաղորդագրությունը։ Խոսափողի մոտ է ծառայության սպա Գառնիկ Ալեքսանյանը։ Հուլիսի 16-ից 23-ը արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է ընդհանուր թվով 140 ահազանգ, գրանցվել են տարերային բնական բնույթի 33, տեխնատին բնույթի 5 արտակարգ դեպք։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում նշված ժամանակահատվածում գրանցվել է սոցիալ-կենցաղային բնույթի 38 արտակարգ դեպք, այդ թվում դրան 64, վեելակի 62, հիվանդի տեղափոխում 7 դեպք։ Հուլիսի 16-ից 23-ը Հանրապետության տարածքում գրանցվել է հրդեհի 55 դեպք։ Շաբաթվա ընթացքում ճանապարհատրանսպորտային պատահարի դեպք չի արձանագրվել։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խմբի կողմից ականների չպայթած այլ զենգզինամթերքի հայտնաբերման եւ վնասազերծման 3 դեպք է գրանցվել։ Հուլիսի 19-ին Մարտոնու շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնից տեղեկություն է ստացվել, որ Մարտոնի քաղաքի բնակիչ Կարլեն Պողոսյանը Մուղանլու կոչվող տեղանքում հայտնաբերել է զինամթերք, մեկ միավոր գնդիկաբեկորային ավիառումբ։ Հուլիսի 20-ին Մարտակերտի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնից տեղեկություն է ստացվել, որ Մարտակերտ քաղաքի բնակիչ Իլիչ Բաղարյանը Մարտակերտ քաղաքի Սախարովի փողոցում հայտնաբերել է զինամթերք՝ մեկ միավոր F1 տիպի նռնակ։